Kiel miai ge amicoi vecigias en februaro? En tiu cimonato, monato, ciui ge amicoi revivicias, scribas leteroin, retajoin, cae messagioin, por sciigi al mi, che la printempo comencigias, cae ni devas plani niain comunain rencontigioin en esperantuio. Por prepari bone la jaron, ni besonas sciigi al niai amicoi, en ciu tempo ni revidos unula alian. Do ciui cerbumas, presentas sia in planoin, porce ancau aliai povus plani someron, cae rencontigi dum feria tempo. Trebone servas la ligilo al eventoi hu, tie citrovigas cio mont fama ciam ni comenzas serci en nia locareto, tie oni trovos planitain okazajoin. Haltu, mi forgesis pensi primia sano, mi bezonas pasigi tre semainoin en ban loco, kie mi gimnasticos, nadjos, lasos min massagi, bani en la cotocaccio, porche mi de nove povu marsci, rapidici, rencontigi ni ne forgesu shatatan someran esperanto studadon, kie trovijas partoprenantoi el la tuta mondo, precipe novai samideanoi, kiui giuste nun electis el multai aliai ocasajoi, tute hazarde ili venos en nia verda familio, Hesite clopodas uzi unuain vortoin el nia preferata comuna lingvo. Miracla tempo vidi novain cae novain verduloin. Vane mia amicino el pololando rememoras, mia budgeto ne permessas visiti universalan congresson ciare en l'ahti. Sed si invitas, Alla logas unu semainon en sia lando celamaro. Certe venos multai conatuloi, sen dube mi interconatigius cun novai ge amicoi. Anca miai genepoi antau gioias pasigi unu parton de ferioi, cun siai ge avoi, heime promenante en arbaro, serciante bon gustain dolciain fragoin collectante conata in fungoin, nagiante en la rivero. Cion oni faros dum tiu mirinda tempo de ferioi. Ciu mi forgesis plani la plei dolcian tempon cun niai carai idoi? Certe ne. Sendube quelcai homoi tra noctos cenis trebante al alia rencontigio, cie eligvidos cursanoin, ciui somere oferas sian unican libertempon por babili cun amicoi. La plei bela festo de du samideanoi en julio, cie mine povus mancigi ala la nupto festo. Nascigias nova periodo, ni gioios vidi ezic feston de esperantistoi Veronica cae Vite. Ni precise electu nian libertempon, dum quiu ocasos multai merindai amicai conatigioi. Pedaurinde, la somera tempo dauras plei malalonge, porce ni povu atingi ciuin considoin. Vidu, kiel malfacile oni plenumas plani ferioin. Egde nun mi pardon petas al ciui, ciuin mine povos revidi ciare.